golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eye. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. All the sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy it don't miss a tree. And an old weeping willow is laughing at me. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. 1943 är året som Frank Sinatra påbörjar sin långa solokarriär efter att i några år ha sjungit i storband. Hans röst, hans sätt att sjunga och frasera gör honom enormt populär. En i raden av omtyckta sånger som han spelar in i år är Oh What a Beautiful Morning ur världens första musikal, Oklahoma, av Richard Rodgers och Oscar Hammerstein som har urpremiär i Amerika under våren och blir den allra första långköraren. Oklahoma kommer att spelas 2246 gånger under fem år innan den försvinner från repertoaren på Broadway, bara för att sedan fortsätta en framgångsrik turné i Amerika och världen. En underjordisk tysk motståndsrörelse, Vita Rosen, avslöjas i februari. Ett ungt par, Hans Scholl är 24 år och hans syster Sophie 21, grips på universitetet i München när de delar ut flygblad från Vita Rosen med uppmaningen att ta avstånd från nazismen. Gruppen har anhängare i flera stora städer. Efter en process inför en så kallad folkdomstol i München döms syskonen och en kamrat till döden. De avrättas samma dag. Judarna i Polens huvudstad Warszawa har förts samman i getton med usla sanitära förhållanden och stor brist på livsmedel. Tyskarna påskyndar deporteringarna till koncentrationsläger som Majdanek, Sobibor och Treblinka. Tusentals människor gasas där ihjäl så fort de har kommit fram till dessa förintelseläger. I april gör de sista 60 000 judarna i Warszawas ghetto uppror. Efter nära fyra veckors strider slås upproret brutalt ner av tyska SS-förband. Allierat flyg genomför under sex dagar i juli Förödande bombanfall mot Hamburg. Halva staden förstörs och anfallen kräver omkring 30 000 dödsoffer. Senare under hösten utsätts tyska flygplans- och kullagerfabriker samt oljeraffinaderier för svåra flyganfall.